forgeti nutrajoin. Yes, miscias, nia mondo ne estas correra loco, sed foie aperas informoi quiui ancora mirigas min. La lasta rapporto de la programo de unuigintai nazioi por la natur medio informis che la quanto da nutrajoi forgetitai dum la iaro 2019 attingis pli ol 900 milionoin da tunoi. Tio respondas al dec sep procentoi el la tuta monda productado de nutrajoi. Porque oni bildigu al si la signifon de tiei ciferoi, tio respondas al dudec tri milionoi da camionoi, cun po quardec tunoi. Se oni povus vizigi tiu in camiono in sen interspazio, ili formus linion quiu equivalentas al sep obla longo de la tuta equatora linio. Lau uno, ciu homo sur latero mesume forgetas po 121 dudec kilogramoi da nutrajoi en ciu iaro. Quiu segmento de la socio plei multe forgetas nutrajoin? De nove, surpriso. La familioi. Sesdec unu procentoi. Temas pri niai ciutagai mangiajoi, quiui malnovigias cae iras en niain heimain rubuioin. Aliai forgetantoi estas restauratioi, hoteloi, cae lerneioi. Fine, dec tri procentoi ocasas en comerceioi. Alia curiosa fenomeno relate for perdon de nutrajoi. Oni antaue supposis che riciai landoi estas la plei forgetemai, sed tio montrigis negiusta. Niveloi de nutraj rubajoi estas pli mal pli similai inter riciai, ne riciai, cae malriciae landoi. Nome, quelcae africae landoi atingas trioble pli grandan quanton compare cun europae landoi. En Latin Americo, la informo ne estas completae, sed lau disponible datumoi, Belizo forgetas po 53 kilogramoi per ciu homo en ciu iaro. Brasilo po 60 kg. Mexico po 90 kvar. Colombio po 70 kg. Lao alia rapporto de uno en Latinoamerico kai Caribio oni forjetas uno kvinonon el la tuta forjetata nutrajo en la mondo en ciu iaro. Se oni consideras che el po nau homoi sur nia mondo unu suferas ian gradon de malsato, tiui ciferoi estas vere shocai. En tempo de pandemio, ili crescegis, sed ne nur ci tiu estas la resulto de tiu problemo. Gi atingas anco la ecologion de nia planedo. Lau uno, prescal dec procentoi el la gasoi en nia atmosfero, qui causas la forzeia neficon, devenas de neconsumitai forgetitai nutragioi. Crome, la economia resulto estas che la tuta monda lo giantaro devas paghi anca por nutragioi quiun di ne mangias. Chion fari por eviti almeno parte tian absurdajon. Ancora foie temas pri educado. Familioi devus zorgi pri pli prudenta accettado cae consumado de mangiajoi. Cae registaroi certe povus interconsenti pri civilizita cun cele alforigo de malsato en nia mondo.